Ве поздравувам и јас. И посакувам Божи благослов. Денес е 7 декември, 7 ден од месецот, значи, и седмиот ден од седмицата. Ке продолжиме со нашата тема, што ја започнавме јатата сабота. Видовме низ повеќе библиски текстови од Новиот Завет, дека Според Христовите зборови и според верувањето на апостолската црква, кога прв пат требало да се случи второто Христово доаѓање? Односно, во кое време? Во времето на апостолите, значи, можеме да речеме, грубо во првиот век. Прашањето беше, зошто тоа не се случило тогаш? Исто така прашањето беше, дали самиот Христос и неговите ученици се лажни пророци, што така кажувале, а тоа не се исполнило. Се разбира, не. Не може да биде лажен пророк некој што воскреснал од мртвите, некој што воскреснувал други од мртвите, и некој што направил такви силни дела и чуда, кои што се пославни и поголеми од сите најславни дела што луѓето заедно низ историјата можеле да ги направат и ги направиле. Верата на апостолите, значи, не се базирала на тоа што Исус рекол или не рекол. Верата на апостолите не се базирала на Христовото учење, на доктрини, на вакво или онакво толкување на пророштвата – туку се базирала на оние видливи, опипливи докази за неговото божество, неговите дела, она што тој го направил, го постигнал за нашето спасение. Денеска знаеме дека постои голема забуна околу толкувањето на Светото Писмо, посебно на библиските пророќства. Денеска знаеме дека самите адвентисти се збунети околу своето традиционално толкување на пророштата на Данијел, на откровението и така натаму. Кој од нас денеска би гинел во арени или би бил пален на клада заради овакво или онакво толкување на пророштвата, заради оваква или онаква доктрина, Апостолите гинеле и биле храбри да поднесат секакви прогонства, затоа што тие, како што ќе рече апостол Павле, знаеле во кого, не во што, доктрина, догма, толкување, во кого верувале. Тие имале жива врска со воскреснатиот Господ. И од него потекнува и секоја вистинска наука, доктрина, учење, толкување и така натаму. Но без таа жива врска со живиот спасител, ништо друго не вреди. Сето друго се само смоквили и лисија. Сите факултети, универзитети, болници, училишта, дипломи, докторати, сето она со што е денес на ките на Адвентичката црква се само смоквени лисија. Многу смоквени лисија. А прашањето е каде е плодот, каде е смоквата што Господ ја бара. Денес ќе сакам да зборувам за тема под наслов Раниот Адвент. Малко чудно, минатата проповед ја наслови како вториот адвент, иако тогаш зборувавме за најавата и верувањето и очекувањето на апостолската црква, второто Христо да се случи во првиот век. Дали знаете, дали сте го чуле како прво овој поим раниот адвент? Сега, ако некој случајно не знае што е тоа адвент, <laughs> значи латински збор што на македонски тука на црковно-словенски јазик се нарекува пришествие во Кирил Печинович, например, што беше спомнат, се однесува на Христовото доагање, значи посебен теолошки израз. Што значи вториот адвент, според тоа? Второто Христово доагање. Што е првиот адвент, Првото Христово Адвент. Е сега, дали знаете што е раниот адвент? Во англиските адвентистички песнарки постои цел одсек, таму има преку 800 химни, постои цел еден одсек на песни кој што е насловен така, раниот адвент. Се работи за песни кои што ги пееле првите адвентисти, некаде во средината на 19. век, песни што се однесуваат на второто Христово доаѓање. Дали знаете зошто ги пееле? Зато што верувале дека второто Христово доаѓање ќе се случи кога? Во нивно време. Ке прочитам само уште еднаш, само еден стих од сите тие што ги читавме мејатата сабота, Ќе отвориме во Евангелието според Матеј, 24 глава. Главата во која што е запишан Христовиот пророчки говор. Значи, Матеј 24 глава. 32 до 35 стих. Уште една, значи. Со смоквата направете споредба. Штом ке се подмолат незините гранки и пуштат лисија, знаете дека е близу летото. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. И сега го почитавме 34 стих, што вели, вистина ви велам, нема да мине овој род додека се то, тоа не се исполни. Значи, во оригиналот стои оваа генерација. Небото и земјата ќе минат, но зборовите мои нема да минат. Се разбира, генерацијата што ги слушала Христовите зборови, одамна изминала. Тоа го кажавме. Првите адвентисти кои ги читале овие зборови, дали знаете како ги толкуваме? Токму овие стихови што ги прочитав. Денеска не среќавам книга која што го е, истакнува тоа толкување, но се сеќавам на едни книги од порано таму пред повеќе од 20 години, што на почеток ги читав, се уште го имаше тоа толкување. Автор беше Мирко Голубич, ако не се лажам. Првите десетот толкувале дека онаа генерација, што ќе ги види последните знаци што Христос ги споменал во пророќството. Кои се тие последни знаци? Дека месе... сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина и звезди ќе пагаат од небото и силите небесни ќе се разнишат. Адвентото движење се јавува во 19. век после едни вакви настани, што се случиле во тоа време. Кои беа тие настани? Мрачниот ден од 1780 година и метеорскиот дошт или пагањето од звезди, како што така било опишано и во тогашниот печат, во 1833 година, што се поклопува со времето кога Вилијам Милер и неговите соработници проповедале за второто Христово доаѓање. И сега адвентистите велеле, значи оваа генерација што живеела во времето кога паѓале звездите во 19. век, таа е таа што ќе го види синот човечки да доаѓа во голема сила и слава. Меѓутоа, што се случило? Како што Христос не се вратил во првиот век, зашто детално проучувавме минатата сабота, не се вратил ни во времето на првите адвентисти, кои што живееле и пред тоа во времето на метеорскиот дошт, пагањето на звездите. Некои кои што биле постари, живееле и во времето на мрачниот ден, кон крајот на 18. век уште пред Француската револуција, например. Дали знаете кога требало да се случи раниот адвент, како што велувале адвентистите почеток? Сега да ве подсетам на некои изјави на Елена Вајчко, што денеска се наоѓаат во раните списи заедно собрани таму во таа книга. Има едни изјави, за жал, ја немам книгата што еден ми ја зема и не сака да ми ја враке. А во таа книга се сите на едно место овие работи што ги зборувам. Па само ќе парафразирам. Некаде 1850-та, 1851 година, Елена Вајд кажува вакви зборови. видов дека времето додека Исус служи во светињата на светињите, само што не е истечено, само што не е истекло, не завршено. И понатаму вели, значи 1850 година, кажува такви зборови, дека времето е пред крај, и понатаму вели, она што ние, она што нам, значи првите пионери, сака да кажа, она што нам ни беше потребно да го научиме за неколку години, не треба години за да го научиме, новите верници треба да го научат за неколку месеци. Множени и врз база на вакви зборови обвинуваат Елена Вед како лажен пророк, затоа што ете многу јасно таа зборувала дека крајот и Второто Христо доаѓање треба да се случат некаде кон средината на 19. век. Навистина, тоа така требало да биде. Како што требало да биде некогаш во првиот век. Многу поодамна. И сега ќе споменам онаа позната конференција на тогаш се уште неденоминирани адвентисти, значи без организација, без деноминација, само како едно движење. Движење кое што ја проповедало својата наука, движење кое што не ги имало сите денешни доктрини и учења. Пример, дали знаете дека истражниот суд е наука која што атлантистите ја прифатиле дури 1857 година. Пред тоа, например, 1850-та, ниту Елена Вајд, ниту незиниот сопруг не верувале во такво нешто. Дори незиниот сопруг пишувал против такво нешто. Има сочувани податоци. Значи, тогаш ја граделе својат, своето учење, толкување, било еден развоен процес. Кога Елена Вајд вели, она што нам не треба години да го научиме, новите верници треба да го научат за неколку месеци, че значи тоа вопшто не мисле на истражниот <laughs> Тоа чека. Вопшто немале никаква светлина, например, за здравствена реформа. Тоа па многу, многу подоцва јаделе и свинско и се друго, како и сите други христијани. Некои од нив пушеле на двете исти. Елена Вајд дори сочувано е и тоа, пишува против некој браќа, кои што проповедаат дека не треба да се јаде свинско. <laughs> И ги укорува, дека е тоа од нивна страна некоја крајност, еден вид крајност. Сето тоа е во тие рани години, кога го очекувале и верувале во раниот адвент. Меѓутоа, поминале и неколку години после овие изјави на Елена Вајд и во Батлкрик, едно мало градче во Мичиген, убаво градче како што се секјам, 1856 година се одржала една конференција на тогашните адвентисти. Во таа прелика Елена Вајд добива визија, или едноставно го слуша незиниот ангел, како ги кажува овие зборови. Во врска со присутните учесници на таа конференција, вели, некои од овие луѓе ќе бидат храна за црвите. Слуги зборови ќе умрат и телата ќе им гнијат во гробовите. Некој од нив ќе ги примат на себе, ќе продолжат да живеат, но ќе ги примат на себе седумте последни зла. Значи ќе го примат живот на зверот. И ќе ги примат на себе, како и останатиот непокаен свет, седумте последни зла. А некои од нив исто така ќе живеат но ќе живеат до крајот и ќе го дочекаат нивниот спасител во сила и слава. И ќе бидат живи преобразени и однесени во Новиот Ерусалим и така натаму. Сето тоа, ангелот на Елена Вајд и го кажува во врска со некои луѓе што биле присутни на една конференција одржана 1856 година. Дали овие зборови се исполнени? Не. Сите тие умреле и послужиле како храна на црвите. Ако се послужиме со, со зборовите на тој ангел. Зошто Христос не се враќал тогаш кога бил очекуван да се врати. Да се разбереме, тврдењето, например, на Вилијам Милер, дека Христос треба да се врати некој одреден датум, е погрешна работа. Не мислам на тоа. Мегутоа, имало време кога Христос требало да се врати. Може би звучи чудно, кога вака поставам прашање, кога прв пат требало да се случи второто Христово доаѓање? Од каде, од каде тоа требало? Рековме, од самите господови зборови. Самиот тој го најавувал своето враќање во времето на таа генерација, во времето на апостолите. Елена Вајд зборува, дори пренесува визии, видов, вели, така и така, дека Христос требал да се врати и бил очекуван да се врати во времето на тие генерации од средината на 19. век. На крај го споменавме ангелот неизим, кој што кажал така и така во врска со некои учесници на конференција од средината на 19. век. Сето тоа не се исполнило. Дали треба да одиме понатаму? Кога бил наредниот период, кога Христос требал да се врати, така да речем уште. 1888 Да, Елена Вајд вели, отпосле го кажува тоа, не најавува, не одредува време за второто Христо одлагање однапред. Отпосле вели, видов дека ако ја прифатевте, со на тоа го цитиравме детално и, и зборував на тие теми, Ако го прифате, ако ја прифатевте пора, им се обраке на водачите на Адватичката црква, ако ја прифатевте пораката на старешените Джонс и Вагонер, видев дека Господ за две години од тој датум, значи од 1888 година, ќе го завршеше своето дело, ќе дојдеше во сила и слава и ние веќе ќе бехме во небесниот Ханан, небесниот Ерусалим. Она отпосле кажува дека за две години ќе се случише сето тоа, ако беше прифатена пораката на Христовото Евангелие, пораката за оправдание со вера. Зошто сето тоа не се случило во сите овие времиња? Е, последниот пример што го споменавме со значи, периодот по Генералната конференција во Минеаполис, за тоа најчесто зборував последни неколку години. Елена Вајд вели дека Господ со таа порака го испратил позниот дошт, нешто што адвентистите од секојаш учеле, верувале и проповедале, дека треба да се случи, да предходи на довршувањето на Божијето дело. Човек под влијание на позниот дошт, на онаа сила на Светиот Дух, која што Господ ја излева во најголема мерка, врз своите следбеници, своите верни и послушни деца на оваа земја, човек кој што е подведен на таа сила, тој не вели не дирај лава док спава, тој не се крие под граѓански издруженија, човек кој што е под влијание на таа сила, како и апостолската црква на почетокот, ќе направи нешто што другите ќе речат дека го испревртеле светот. Го испревртеле светот, беше речено за апостолите. Меѓутоа, Атлетичката црква, одбивајќи ја таа порака, што одбила? Го одбила позниот дошт. И одбила силата со која единствено може да се заврши Божјето дело. Без тоа не може. Без Светиот Дух не може не можел ли да почне Божјето дело, ако не беше Педесетница. Значи, самите апостоли не се дрзнувале да излезат и со свој човечки памет да проповедаат. Ако го немаме Светиот Дух, дали знаете што е најдобро да правиме? Да молчиме. Колку повеќе молчиме, да ја држиме устата затворена, толку сме попаметни, верувајте. Затоа што колку повеќе устата зборува, а не е од Духот, од Светиот Дух, толку сме поглупали. Зошто Христос не дошел предходно, кон средината на 19. век? Што било тогаш проблем? Значи тие 1850-те години. Добро. Тоа <laughs> дали Христос чека сите христијани да, да се разбудат, да поверуваат дека живеат во последно време? Не се разбира. Дали целата црква, целиот христијански свет ќе се обратни, ќе се разбуди. Елена Вајд, зборувајки само за адвентистите, вели, само за адвентистите зборувајќи, вели, дали целата црква ќе се обрати, ќе се разбуди, такво време никогаш, вели, категорички, никогаш нема да дојде. Никогаш. Значи, не треба да очекуваме такво нешто. Кон средината на 19. век, со адвентистите првпат се случила една чудна појава. И таа појава со еден збор е наречена млакост. Почнувајќи токму од таа 1856 година, не порано, току од таа година, адвентистите почнале да зборуваат дека пораката до Лаодикејската црква во Откровение трета глава се однесува на нив. Пред тоа, пред таа година не го зборувале тоа. Пред таа година тоа не го зборувале. Напротив, со жива вера очекувале Христос да се врати тогаш, во тие години, не многу време после 1844 година. Еле веќе споменуваше месеци во 1850-та или 51-та, не секам точно кој година беше тој цитат. Знаеме што е таа млакост. од наше лично искуство. И колективно, и поединечно. Споменавте, беше споменат последниот знак, најавен од Христа 14 стих во Матеј 24 глава, и ке се проповеда ова Евангелие по целиот свет, и тогаш ке дојде крајот. Современо зборував што значи тоа ова Евангелие ќе се проповеда. Денеска многу може да се проповеда. Мегутоа, дали се проповеда Христовото Евангелие е друго прашање. Или се проповеда не дири лава док спава. слушал како се рече брат Борче, <laughs> лавот не спие. Апостол Петар вели, лавот рика, рика и бара кого да да го прождене. Дали знаете што кажува апостол Павле во првиот век во врска со проповедањето на Евангелието? Значи, некој ќе рече, има работи што се уште не се исполниле, па затоа Христос се уште не дошол. Например, еден проповедник пред неколку години на интернет дискусии по ова прашање, инако споменатите четири факултета, а не знае дека ломача на македонски се вика клада, Нешто што, нешто што го знаат пето оделенци. Тој тврдеше, не спротивно на зборовите на Елена Вајд, тврдеше со, во писмена форма, значи на интернет, пред илјадници читатели, не било можно е, Господ да се врати во тие две години што ги спомена Елена Вајд после Минеаполис, а Елена Вајд вели видов дека за две години ќе беше се завршено. Затоа што тогаш, на пример, не се исполниле некои знаци, се конкретно кажува, не се исцелила смртната рана на дзверот. Се, оние што сакаат да молчат за дзверот, бидеќи според нив спиел дзверот, па не треба да го будат, тие велат во тоа време, во 19. век, се уште значи, е немало државата Ватикан, тоа се случило во времето на Мусолини, 29. година и така натаму, и така натаму. Без да коментирам за тоа, Споменав дека проповедањето на Евангелијето е последниот знак што Иисус го најавил, и затоа што самиот вели, и тогаш ќе дојде крајот. ке се проповеда ова Евангелие по целиот свет, и тогаш ќе дојде крајот. Дали знаете што вели апостол Павле во врска со овој знак? Дали овој знак, што мисле, дали овој знак бил исполнет во првиот век? или не? Во првиот век, значи, време кога Христос прв пат требало да се врати. Има еден, еден стих во Новиот Завет, кој што конкретно го одговара ова прашање. Дали знаете кај се овие стихот? Послание до Колосијаните, прва глава, Послание до Колосијаните, прва глава, 23 стих. Го знаете стих? Апостол Павле, значи, им пишува на колосчаните и вели Само ако останете во верата тврди и непоколебливи и бидете неотклонливи, значи, да не можете да бидете поместени во верата, отклонети од надешта на Евангелието што го чувте, не било кој Евангелие, <laughs> од Евангелието што го чувте, кое е проповедано на секое Под небесно создание и кому што јас, Павле, му станав слуга. Апостол Павле вели дека ова Евангелие, Христовото Евангелие, во негово време било проповедано на секое создание под небото. Много интересна изјава. Не навлегуваме што се може да значи сега ова, како треба да се толкува. Дали навистина секој човек што живел на планетата во првиот век го слушнал Христовото Евангелие? Не мора да значи, тој споменува создание. Мегутоа, која е причината? Ако речеме дека Евангелието не било испроповедано во целиот свет, во првиот век. Па затоа не дошол Христос. Која е причината што не било испроповедено? Значи, <laughs> не е доволно да се каже ова било причина, па затоа не се, не се случило. И тоа што го наведувате како причина, има причина. Например, ако требало државата Ватикан да се формира, пред да се случи второто Христово доаѓање, која причината што, што, та, што тоа не се случило во 19. век, што требало да се чека на Мусолини во 20. век. Ако требало целото Евангелие за царството, да, да, односно ова Евангелие за царството да се испроповеда по целиот свет, до сите луѓе, и ако речеме тоа не се случило во првиот век, Тоа не случило ни во 19. век, бидеќи Адвентичката црква го отфрила позниот дошт и вистинското евангелие. Која е причината што не се случило? Кога, под какви услови Евангелието било можно да се испроповеда низ целиот свет во првиот век? И тогаш се да биде завршено. Зошто апостолите верувале и Христос така зборувал, како дека тие генерации што тога живееле, ќе го видат крајот и второто Христово дагање. Зошто апостолите прашале и Христос така им одговорил, дека разурнувањето на Јерусалим од римската војска е нешто поврзано со крајот на светот, второто Христово доагање. И во прашањето на апостолите, кажи ни која ќе биде тоа и кој е знакот на твоето доаѓање и крајот на светот, тие два настана, два настана се поврзани, значи, разорувањето на Јерусалим и второто Христово доаѓање. И во Христовиот одговор, целата таа 24 глава, тие два настана се испреплетени и поврзани. Не се одвојуваат. Мнозина велат множина теолози и автори пишуваат и велат Христос не ги одвоил тие 12 не зашто не сакал да ги обесхрабри апостолите, не сакал да им каже дека ќе поминат многу векови од падот на Иерусалим до второто Христово доаѓање. Како да мора да поминат многу векови. Не, Христос така зборувал како да е тоа реална можност, реална опција тие 12 да се случат во исто време во иста епоха. Зато што навистина била реална можност. Но под кој услов? После Христовото воскресение, бидеќи пророчкиот говор е даден пред Христовата смрт и воскресение, Исус уште еднаш бил прашан – од своите ученици во врска со неговото вракење, со неговото второ доаѓање. Дали се секјавате каде бил прашан? Да, точно. Дела, прва глава. Внимавајте како било поставено прашањето од страна на апостолите пред Христос да се вознесе на небото. Како било поставено прашањето? Да отвориме дела прва глава и тука со овој текст ке завршиме. Како апостолите го поставиле тука прашањето? Господе, кога ќе се вратиш повторно, кога ќе, кога ќе, ќе биде крајот на светот и твоето второ доаѓање? Или во кое време? Па Исус им одговора, не е ваше да ги знаете времињата што Господ, што Отецот ги задржал во своја власт. Значи, како, како апостолите го поставиле, како го формулирале прашањето? Тоа е интересното во овој момент. Барем мене ме е интересно, не знам за вас. <laughs> Видомете што вели шестиот стих. Пред Исус да се вознесе на небото. А тие кога беа собрани, го прашаа велејки. Во ова време ли ти ке го востановиш, Господи, што? Кое царство? Како пишува? царството Израилево. И тој им одговори, не е ваше да ги знаете времењата или часот, што Отецот ги поставил во своја власт. Но ќе примите сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и ќе ми биете сведоци во Иерусалим и во цела Јудеја и Самарија и се до крајот на земјата. И тоа беа последните зборови. Штом го рече тоа, додека тие го гледаа, тој се подигна и облак го подзеде отпред очите нивни. Тој веќе се вознал. Кога апостолите тргне да проповедаат со силата на Светиот Дух после Педесетница, кому прво му го проповедале Евангелието? На евреите. Под кој услов Христос можел да дојде уште во првиот век, Евангелието да биде испроповедено по целата планета и тогаш да се случи крајот? Прашањето е многу лесно. Ако Израел после воскресението на Исуса Христа и после Педесетница, ако целиот Израел тогаш го прифател Евангелието, аба Израел бил Божиот народ, го прифател Евангелието и сега немаше да, да бидат само некое малцинство кое што ќе станува мнозинство со придобивање души од незнабожечкиот свет, малцинство евреи, остаток Израелев, кој што ќе се размножи дури со проповедање на незнабожците и придобивање души од, од таму, току целиот Израел уште тогаш ќе имаше капацитет и сила замисля, да цял целен народ со силата на Светиот Дух. Не 12 души, 120 души, па ни 3000 души, или 5 и 6, и <laughs> не знам колку во првите денови по 50-ници. Туку целиот народ со силата на Светиот Дух, за колко време ќе да се завршише Божието дело? Но Израел го отфрил Евангелието. Не е проблемот што Израел го распнал Спасителот, додека тој бил на земјата. Проблемот е што го распнале уште еднаш, отфрлајки го Евангелието на неговите ученици и прогонувајки ги неговите ученици. Зошто Исус не дошел во 19 век? затоа што адвентисти се претвориле во Лаодикеја. Наместо движење, спиење. Не дверот, не лавот, они заспале. И спие до ден денес. Спиеме до ден денес. Зошто не дошол на крајот од 19. век? или на почетокот на 20-тиот, последното поволно време за второто Христово доаѓање до сега, затоа што Божиот народ ја отфрлил силата на позниот дошт, отфрлајќи ја веста за оправдање со вера. Што правиме денеска? Дали Христос треба да се врати во наше време? Елена Вајт напишала таму 1903 година кога адвентистите го отфрлија господовиот план за организација и го прифатиле овој сегашниот папски план на организација, да го наречем вака грубо. Уште многу години ќе останеме во овој свет, напишала таа, заради непослушност кон Божите зборови, Само да не додаваме греф на греф со тоа што ќе го обвинуваме сега Господа. Зошто не дошол и зошто времето се одолжува. И сега, дали ние денес, во 21. век, можеме да речеме дека уште многу години ќе останеме во овој свет? Што мислите? Исус веќе не ги чека адвентистите да се разбереме. Адвентистите се сега на некаде таму долу. И во здравствена реформа, и во проповедање, и во антиекуменизам, и во проповедање на Евангелието, други предничат пред нив. Јас не верувам дека денес Господ ги чека адвентистите за нешто. Не верувам. Едноставно тоа е Отиде возот. <laughs> Тоа е историја. Јас верувам дека денеска е дојдено времето кога Господ повеќе не може да чека. Зошто? Зато што овој свет, овој свет повеќе нема иднина. Денеска живееме во времето на Содом, во времето на Лот, како што самиот рекол. Денес кога се по-дрско и по-дрско се напаге семејството, се промовира содомија на сите полиња и како што споменавте и закони против оние кои што проповедаат Библија по тоа прашање. Каква иднина има овој свет со Монсанто, со генетски модифицирана храна и со растурено семејство? Има ли идни на светот? Што е иднината на светот? Нови генерации. Каква иднина има светот кога е семејството уништено? Нема иднина. Кога храната не е храна, кога бракот не е брак, кога мажите не се мажи, кога жените не се жени, се секам пред пред неколку години во Хартланд, отворено им реков на отворено им реков на американците, абе што мажи сте вие да ви треба виагра за да биете мажи? <laughs> отворено им реков. Вие треба се другирате за да биете мажи. Што, што, што сте толку расипани? <laughs> Ние имаме проблем да се бориме со нашите страсти. <laughs> Ние имаме проблем да, да се бориме со нашата природа. Замислите колку се луѓето денеска расипани. Колку е обштеството расипано. Ако Господ, ако Господ не дојде за наредните 100 години, овој свет самиот ќе се уништи. А тоа Господ нема да го дозволи. Живееме во не во последното време, живееме во најпоследното време. Време после кое нема одлагање. Нека му е фала и слава вечно. Амин.